frases mítiques del món de l'esport. Aquelles frases que potser han passat a la història o potser no, però en tot cas estem aquí per recollir-les i refrescar-les, que la cultura oral sempre és molt important. Avui busquem un personatge del món blaurana que amb la seva facilitat de verb habitual va dir això. Ustedes saben que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado. Se han puesto unos llambordins. Tenim tres opcions. Opció A, Josep Lluís Núñez, opció B, Joan Gaspart, opció C, Carla Reixac. A veure... El exterior del estadio, ustedes saben que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado, se han puesto unos jambordins. Doncs eh, hemos comprobado que efectivament no va dir Josep Lluís Núñez.